neza Amahoro kuri mwese muteze amatwi radio isanganiro ndabayikaze muri aya makuru yo kuri wa kane genekerezo rya kane ndamukiza aya nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ubukene mu Burundi ni ikibazo gikwiye gutorega umuti bishikirizwa n'ishamwe Parseme aho gerekana ko abarundi indwi kuri cumi babayeho mu bukene gishimikije ibyigwa byakozwe n'ikigo Istebu umugambwe Fede Sangira ushira imbere kunywanisha abarundi nkuko byabaye muri kahise murano makuru muraza kumvuro arongoye uwo mugambwe akaba ari muri rwa rukurikirane rw'imigambi n'imigabo y'imigambwe ishyirahamwe sojepa yegita w'agateka k'abana ntijyakira neza yirukanwa burundu ku ishuri rya abanyeshuri babigeme bo mu ntara ya kirundo cyo kimwe n'abaherutse guhagarikwa n'ubutungane mu ntara ya gitega bose hamwe bakagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri ku bitabo bakoresha nayo mu ntara ya mwaro abari imicayi bo muri komine rusaka ntibakira neza ingingo y'abajejwe hafashwe intwaro yo kubaka uburenganzira bwo gushorera umwimbu mu ishyirahamwe poteme nk'uko byahora muraza kubyumva muri ano makuru ahagarariwe mu binga by'ibyuma na epitase ndayishimiye hafatikanije na dorine uwimana uhagarariye ano makuru akaba ari francine ndokubwayo sangwa ikaze david n'inganza ho muri iryo shyirahamwe asanga iyo ngingo itaribereye mu gihe urubanza rw'abo banyeshuri rwari rukiri mu minwe y'ubutungane mumukurikire avugana na Evariste nziko ibyo bavuze yuko bisunze ingingo iri muri reglement scolaire iri mu mategeko agenga ishuri kandi birashoboka ko iyo ngingo ishobora kuba ihari ariko rero mu gihe ubutungane buvuze buti iyo ikintu kiri mu butungane cyane cyane ari impanabyaha ayandi madosiye izi ni sentare ubundi buzi bacobanza kurindira bakabangira icyo ubutungane buzotanga twebwe rero icyifuzo cyacu kwaruka ishuri ririndira ubutungane rero kuri iyo ngingo ntiyatunezereje kuko bari kurinda ingingo y'ubutungane bakabona gushyira mu ngiro ingingo yo ku ishuri ari uko babonye ko ubutungane buri nayo ku bijyanye n'abandi banyeshuri babiri bo mu ntara ya gitega nabo nyine baherutse guhagarikwa n'ubutungane bagirizwa gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ishyirahamwe soje payirisanga hari icyo bacinyegeje inyuma yabyo muri bino bihe hegereje amatora David n'inganza agasaba abo bafisemwo uruhara kubihagarika n'ubunyene kurikire David n'inganza birabaje ko ibintu n'ibyo byaba biba mu gihe twimirije amatora igihe kiba gihambaye abarundi twese duhanga amaso rero duhora tubona kenshi haca haboneka ibintu bishasha ugasanga havuzwe abo bana bonona amafoto ugasanga havuzwe abarozi mbega ni kuki batofata iyindi foto ni kuki mu konona igitabo batokora ibindi kandi bareke kwihisha inyuma y'abana abana si bo banyepolitike kandi abana ntacyo buhura abategetsi abana si bo bugira urwango rwa mbere rwo abategetsi urwango ruva kwa ba se na ba nyina urwango ruva mu batware urwango ruva mu banyepolitike si byiza rero ko bakwitwaza abana kugira bashike ku nyungu zabo tugagira ko duhanura abana ko batogwa mu mutego ba se ba nyina inshuti zabo batamwo kandi tugahanura n'amashuri ntabagwe mu nabo nyine eh, ngo basange babaye ikiraro cy'abagomba gushyika ku nyungu zabo Dutandukire yavugwa mu bijanye n'uruja n'uruza biyunguruza n'amaguru canke n'ingendeshwa baciye kwibarabara riva ku mutakura rija ibubanza cyane cyane imbere y'ihuriro ry'amabarabara bita Nations Unies bavuga ko bitaborohera kuhaca mu masaha yo mu gitondo kubera urusobekerane rw'imiduga muri iryo barabara risanzwe ryarononekaye abaganiye na Radio Isanganiro basigura ko muri ico gihe umwe wese yironderera guca hameze neza ivyo bigatuma basekanira hamwe bimwe mu byo basaba no kugira Polisi kibijejwe cyo kwitwararika korohereza uruja n'uruza mu mabarabara mu bakurikire hajya mu bisanzwe igihe turiko turaca mu gatondo kubera bijya binogonogo biratugora kumvo ya mortisere umanuye umukiriya umufise uguye mu ico kinogo hari igihe aca ajaka amatope canke na mortisere zikavunika mu gihe batararikora mugabo twashaka yuko boturonderera iyindi nzira ya hafi twoza turacamo kubera bijya binogo turabona ko umenga biratubangamiye cyane nk'ubu bakatureka tukaduganira irya garidinoro tugaca tuza turaca kujya kanyoni abakiriya nabo bakabitahura iyo tujya turaca mu gitondo amapikipiki aba ari menshi amakinga aba ari menshi n'imodoka z'abantu bari barajya ku kazi ziba ari nyinshi cyane ukajya usanga twese turi ko turisunga mu kantu gasigaye ari keza yewe icyo mbona cyokorwa kubera bemera ko bazorikora mu bwo hataragera ni uko boraba ukurungene baba barazibira ivyo binogo bihari kugira tube turifashisha turonka aho tuza turaca twebwe turavyihweza turaraba twararengewe mu musanze kubera ibi naho bigeze twehageze naho hariho n'amasaha twanga n'abakiriya kubera umukiriya umumarana umwanya muremure muri ambutiyaje mukaza muragongana n'abandi nibarabe umwanya batararikora barondere basi ni kariyeri babe barasukayo bazibire bijya binogo bazane n'akamashini baharinganize tube tube turahacuka twari dukeneye nyene ko igipolisi coraba kikaza kiraraba mu gatondo nka sama muri ambutiyaje kugira ngo barabe ingene boza baragabanya ambutiyaje ntizivuye mu ngagara hari ukuntu bakunda kuza mu gatondo bakazihagarika buke buke zikabanza zigahagarara kugira izindi zibanze zirengane hari aho umarise hajya utonze utonze hajya uri inyuma y'umuduganuka tuba mu mabisi abarimye bicaye bo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro baridoga ko bajejwe intwaro muri iyo commune babatse uburenganzira bwo gushorera umwimbo wabo mwishira hamwe rihingura icayi proteme nkuko vyahora mu myaka iheze ivyo ngo birabatera ubukene mu miryango yabo uramatari w'intara ya Mwaro avuga ko ategekanya mu misi ya vuba kwandikira iketa abamukurira kugira umuti w'ico kibazo uboneke imwaro duhamagara Laurent Ndikuriyo nk'uko abo barimyi bicaye muri komine rusaka mu ntara ya mwaro babivuga ngo abajejwe intwaro muri iyo komine barabatse uburenganzira bwo guhitamo aho bashorera icayi hagati ya butebe na proteme ubu ngo ntibashobora kugishorera mu ishyirahamwe proteme ngo kandi ariryo ryabakurikiranye mu kubaha imivyaro n'ibindi bonabuca alexandre aba ku musozi nyarucamo w'iyo komine rusaka avuga ko kare umurimyi w'icayi yashobora gusaba ideni akaririha mu ihemba ry'icayi ngo iyo bagerageje kukijyana mu zindi komine ngo hari abatangira abo barimyi b'icyayi basaba abajejwe intwaro mu ntara ya Mwaro kubaronsa uruhusha rwo gushora icyayi mu ishyirahamwe bifuza bivanye n'iryabakurikiranye buramatari w'intara ya Mwaro Jean Marie Nyakaregwa avuga ko yaba Proteme canke OTB bose bafise icyayi bateje kandi bakurikirana ngo icyo kibazo kirazwi mu nzego zo hejuru amenyesha ko ngo agiye kuraba ingene ico kibazo yogishikana kubamukurira kugira ingingo ibereye ifatwe ngo mu kurindira abarimyi nibabe barihangana imwaro rohandi kuri radio isanganiro Tuve mu ntara ya mwaro dukubitire ku mugwa mukuru wa politike bamwe mu bayobozi b'amashuri afise uburaro mu gisagara ca Gitega bafise amakenga yuko ikena ry'amazi rimaze igihe gibonekeza rizova rituma abanyeshuri bandura indwara ziturutse ku isuku rike ivyo bikaba ivyo bakaba bivuze mu gihe hari amakati amwe yo muri ico gisagara ashobora kumara iminsi irenga itatu atanima ry'amazi babonye muri regide zigitega bamenyesha ko hari imigambi yo gukwiragiza amasoko y'amazi mu ntara ya gitega kugira ngo iryo kena ry'amazi rihave igitega inkuru ya Arthur Kavabushi abo bayobozi b'amashuri afise uburaro mu gisagara ca Gitega twavuganye bamenyesha ko iryo kena ry'amazi rizohava rituma abanyeshuri bari mu ndaro bahandurira indwara zivuye ku isuku rike nk'uko babivuga ngo abo banyeshuri barabura amazi bakoresha mu koga no mu buzu bwa sugumwe aho usanga hari akamoto kameze nabi kandi bavuga ngo naho bajya kuvoma ayo mazi bavoma ntibizeye isuku ryayo ari naco gituma basaba ishirahamwe Regideso gutora umuti w’icyo kibazo vuba enjeniyeri jean claude manirakiza arongoye regidezo mu karere ko hagati aremeza ko iryo kena rihari agahumuriza abanywanyi ko hari ibiriko birakogwa kugira umuti uboneke muri ibyo ngo hari umugambi wo kugwiza amasoko y'amazi mu ntara ya gitega na cyane cyane mu gisagara ca gitega kiriko kiraguka aho mu mwonga wa osibu aho bita inyanzari bariko barimba kugira barabe ko bashobora kongereza amazi Ibyo nabyo bikaba ari bimwe mu migambi yihuta biriko birakogwa kugira bongereze amazi muri icyo gisagara cyakiriye umugwa mukuru wa politiki Arthur Kavabushi Gitega Radio Isanganiro mu ntara ya muyinga amasoko y'amazi mirongo umunani nane yaramaze gukama burundu nayo yarenga amajana abiri urugero rw'amazi rutera rugabanuka ku buryo nayo azoteba yugara nk'uko bivugwa n'abaserukira igisata cy'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije muri iyo ntara mu ntumbero yo gukinga ko n'ayandi masoko akama ibiti by'imikaratusi byegereye amasoko biriko birandurwa hatibagiwe gukorera ibiti bishasha biterwa mu mugambi ewe burundi urambaye inkuru ya Dieudonné Nzeyimana gukingirwa ibidukikije ni umwitwarariko wa bose kuko ingaruka mbi atawe zisiga inyuma Roger Sendegeya arongoye igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muyinga atanga karorero k'amasoko y'amazi atera kama aho intara igeze bavuga mu kugeramigwa mu itama ry'amazi ry'amasoko y'amazi twari dusanganye kugeza ubu hari ibiharuro twagiye turarondera mu makomine atandukanye nuko ku masoko yahahora muri iyo myaka iheze ashika igihumbi n'amajana atandatu na cumi n'atanu amasoko ashika mirongo umunani nane yamaze kuvama burundu atanima ry'amazi rikirimo arafashwe rero ingingo zitandukanye zo gukinga harimo kurandura imikaratusi kuko ngo ariyo inywa amazi menshi kijyanye eh, no gukingira ibidukikije cyane cyane gukingira eh, amasoko y'amazi n'inzuzi zitemba ewe Burundi urambaye imuyinga Yodone Nzeyimana radio isanganiro tukivuga ivyo nyene indwi Heze ahenshi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusata muyaga nkuba uhari abari batunzwe n'ibikorwa bisaba umuyaga nkuba bakaba bidoga ku buzima bwahagaze mu miryango muri Regidezo basigura kwa ari cuma transformateur capfuye ngo bigasaba kugisubiriza bakemeza ko babimenyesheje ababijejwe mu buyobozi bukuru Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro tuvuge ayavugwa muri politike muri rwarukurikirane rw'imigabo n'imigambi y'umugambwe umugambwe fede sangira ushira imbere kunywanisha abarundi nk'uko vyabaye muri kahise jarve niyo ngabo arongoye uwo mugambwe havuga kandi ko y’u Burundi n'amakungu ibwirizwa gusubirwamwo uwo mugambwe utegekanya gushiraho ingingo zorohereza abarundi kwivuza kurikire jarve niyo ngabo arongoye Fedes sangira mu byerekeye by'imibano na politiki ubwa mbere haza gusubiza hamwe abarundi murazi neza yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi k'umunani abarundi bashize igikumu ku masezerano yarusha nayo hanini akaba yaragamije by'ukuri ko abarundi basubira ku indyane zari zaradutse zivuye ku ntwaro mbi zahaciye zigabanuke tukabona yuko bikenewe koko ko iryo shingiro ryari ryabonetse ribandanya twebwe rero tugira duti abarundi bategerezwa gusubiza hamwe amasezerano yarusha ibirimwo biteza gusubira gukomezwa gusubiza hamwe ko abarundi ivyo birahari indyane zari zihari zari zifatiye hagati y'abahutu n'abatutsi no munsi barasanga hari kumwe nta hariho bumwe iyo mwitegereje murabona ko by’ukuri akiri hagahazi iyo hariho umurundi aho umuhutu canke umututsi ari hanze iyo hariho umurundi aho umuhutu canke umututsi ariko aridoga ni ukuvuga yuko imitima itabiye hamwe ibyo nibyo tuvuga ko dutera kurandura n'imizi abantu abahunze bagahunguka igisata kindi gikurikira ni uguha ubwigenge umunyagihugu ubwigenge bifatiye ku burenganzira bwiwe kuko ashobora kujya mu ishyirahamwe iri cyangwa irindi ubwigenge bufatiye yuko umuntu ashobora kubaza uwo yatumye ngo amurabire ibintu ahangombye kuvuga umuserukira ariko abikora koko ubundi bwigenge ni ubufatiye ko umuntu yishira akizana mu vyiwe no mu biwe icerekeye politike kindi nuko imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu iteza kuba myiza mbere gakorwa ku buryo abaho magiriranire twebwe twifuza yuko kuvyerekeye nk'amashuri gushika mu mwaka w'icumi amashuri mato mato posibo kwiga muri ico gisata nyene indero iteza kuba ishingiro no kuvuga yuko umwarimu ateza gufatwa neza kugira nawe yigishe atanga ubumenyi amerewe neza ikindi ni uko amakarita kwivuza ateza gukwiragizwa mu gihugu cyose nta murundi n'umwe cyangwa umunyamahanga wa mu gihugu nari nabibabwiye mu ntango zano makuru ubukene mu Burundi ngo ni ikibazo gikomeye gikwiye kwigwa kigatorerwa umuti shiramwe parseme gishimikije ivyigwa vyakozwe n'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro istebu bimenyesha ko abarundi indwe kuri 10 babayeho mu bukene aho bakoresha amafaranga hari munsi y'idolari rimwe ku munsi mu kiganiro kwamenyesha makuru umuyobozi wa parseme asigura ko kwemanga kubwo bukene buhari ari intambwe ikomeye mu kubugwanya oba niyo nkuru ni ukubanza kumenya ubwo bukene nyine tuburwaye nyine tubimenye tubyemange kubw'ishyirahamwe Paxem kwemera ko ubwo bukene buhari ngo byofasha kugira hafatwe ingingo muri ico kiganiro kubamenyesha makuru umuyobozi w'iryo shirahamwe hasigura ko ivyigwa vyakozwe n'ikigo cegeranya ibiharuro Istebu hamwe n'abandi bahinga vyerekana ko abarundi bashika ku bice 70% babayeho mu bukene dufatiye ku biharuro n'abahinga bahari baravuga neza yuko ubukene mu Burundi buri ku rugero rwa mirongo indwi hafi ku ijana ni igiharuro giteye ubwoba kuko mu bindi bihugu yari mirongo itatu ku ijana ni yarerete mbwa mu burundi uva hafi abarundi indwi ku icumi bari mu bukene bwo munsi y'idolari ku munsi mbere hari icyo bita profondere ya poverty icyo bita gabu ni ukuvuga yuko kugira hatoregwe umuti ico kibazo Faustin Ndikumana ahamagarira kuja hamwe iyo ngorane ikagwanywa na bose Amafaranga arenga miliyari irindwi z'amarundi yamaze gutangwa mu mugambi mera n'umugambi mera nk'abandi mu ntara zine z'igihugu mu makomine cumi 16 byashyikirijwe kuri uyu wa kane n'umuhuza muri uwo mugambi ufashwe mu mugongo niba nk'isi yose ku mafaranga angana miliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika imiryango ibihumbi ine n'umunani akaba ari izofashwa mu kiganiro kwamenyesha makuru Michel Nyabenda yashikirije ko amafaranga ibihumbi ibihumbi mirongo ine ah, ari yatangwa ku muryango umwe ku meza abiri abiri leta ngo ikaba iri kwivugana niba nk'isi yose kugira ngo ayo mafaranga atangwa ashobore kongerezwa mu bukurikire ihangiro ry'umugambi wose ni ugushikiriza imiryango ibihumbi mirongo ine n'umunani bikenye gusumba izindi ngo bafise abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri tukabashikiriza imfashanyo mu buryo buzwi mu gihe kizwi kandi gitekanijwe mbega twarashoboye kuronka ya miryango ibihumbi mirongo ine n'umunani muri bya bihumbi mirongo ine n'umunani by'ingo byari bitekanije twashoboye no icyo gitigiri twakirengeje tugashika ku ngo ibihumbi mirongo ine n'icyenda ariko kandi tuguma twiyumvira inyuma yaho hoho bizogenda gute umugambi nk'uwu ushigikira abantu aho nikora hamwe uheze ata kintu bamaze ko. ahubwo waba wononye gusumbya ntitwokwiyumvira yuko abafashijwe mu myaka itatu bazosubira kuba mu rugero mu rugero rw'abantu bariko barafashwa nico gituma ivyo dukora vyose ari kubigisha ingene bazoshobora kuva mu bukene bimwe biboneka ni ugufasha muri iki gihe iyo miryango ibihumbi mirongo ine n'umunani tukayifashisha ubwo buryo twababariye bw'amafaranga n'inyigisho n'imigambi mperekeza mugabo mutegere neza ko hariyo n'ubundi n'irindi hangiro ry'uwo mugambi ni ukubaka umushinge umushinge leta izokoresha mu yindi migambi yose yo gufasha abantu awunikora ni ukuvuga ibyo byose tuzoba turi ko turakoresha muri uwo mugambi mera nk'abandi ubuhinga bwose tuzoshira mu ngiro muri uwo mugambi leta yifuza kuzobukoresha mu yindi migambi izokurikira bwa buryo bwo gutora abantu awunikora bazo gukoresha mu yindi migambi bwa buryo bwo kubafashisha bwo kubashigikira bazobifashisha mu yindi migambi bwa buryo bwo gutunganya uwo mugambi bazobukoresha murumva reza yuko leta ifise mu mutwe yuko itunganya neza iki gisata ku buryo umugambi mugambi uzoduha ivyankenerwa vyo kubandanya ikibazo twese tuguma twibaza tuti umugambi ni wiyagure kuko n'umugambi w'ibanze n'umugambi w'intango twizigiye yuko uzokwiyagura by’ukuri. nico gituma twizigiye yuko n'abatashikiriwe bazoshikirwa kuko murumva neza yuko hagisigaye abantu benshi haba hajya turiko turakorera no ku mitumba nyene yaho dukorera hariho ingo zitashikiriwe mw'ikomine hariho imitumba itashikiriwe mu ntara hariho amakomine atashikiriwe hakaba rero n'izindi ntara atakirashikirwa turavyizigiye rero ni za nguvu tuzorondera hose kugira ngo uwo ushobora kwiyagura tuwibutse ko uyu mugambi umaza mezi cumi n'umunani ukora hano makuru tuyarangirize mu yavugwa mu bijyanye n'inkino umugwi w'igipolisi wa rukinzo waserukiye uburundi mu nkino zo ku mugabane wa afurika z'imigwi yatahukanye ibikombe mu bihugu byabo mu nkino za volleyball nturatsinda urukino na rumwe muri ayo mahiganwa ariko abera mu gihugu cya misiri opepe do innocent karangwa umuvugizi w'umugwi wa rukinzo asigura ko impamvu bari baratsindwa biva ku kutamenyera amahiganwa mpuzamakungu hamwe n'umukinnyi akomeye w'uwo mugwi yitwa Richard Niyongabo atitabiriye ayo mahiganwa kubera imvune nayo mu nkino za basketball zo muri zone ya gatanu ziriko zibera mu gihugu cy'u Rwanda abasore baserukiye Burundi ntibemerewe gukina biturutse ko Uburundi bwatwaye abakinyi barengeje imyaka nino ngaha makuru twe twabateguriye arangiriye mwakoze mwese mwayakurikiye yakoze Epitas cyo kimwe na Dorine bariko batuma amajwi yabashikira akoze na Francine Ndo kubgayo arahagarariye ano makuru ndabipfurije kugira umunsi mwiza